O que é e o que é, clara e salgada, cabe em um olho e pesa uma tonelada, tem sabor de mar pode ser discreta. Iquilina da dor, morada predileta, na calada ela vem, refém da vingança. Irmã do desespero, rival da esperança. Pode ser casada por vermes imundanas e o espinho da flor. Cruel que você ama, amante do drama. Vem pra minha cama por querer sem me perguntar, me fez sofrer. E eu que me julguei forte, e eu que me senti Sereno fraco quando outras delas vi. Se o barato é louco, o processo é lento no momento. Deixa eu caminhar contra o vento. Que adianta eu ser durão e o coração ser vulnerável? O vento não. Ele é suave, mas é frio e implacável. É quente. Borrou a letra triste do poeta. Só. Correu no rosto pardo do profeta. Verme sai da reta. A lágrima de um homem vai cair. Esse é o seu B.O. pra eternidade. Diz como não chora. Tá bom, falou. Não vai pra grupo, irmão. Aí, Jesus chorou. Porra, vagabundo, vou te falar, tô chapando. Eita, tá mundo bom de acabar. O que fazer quando a fortaleza tremeu e quase tudo ao seu redor melhor se corrompeu? Repa, pera lá, muita calma, ladrão. Cadê o espírito imortal do capão? Lave o rosto nas águas sagradas da pia. Nada como um dia após o outro dia. Quem é o seu lado direito? Tá balado porque vem, nego, é desse jeito. Durmo um mau sonho quase a noite inteira. Acordo tenso, tonto e com olheira na mente. Sensação de mago e rancor. Uma fita me abalou na noite anterior. Alô, aí dorme doidão. Então. Mil fita acontecendo e cê aí. Que oração? Meio de vídeo, a fita é o seguinte drop, 10 querendo não mó, fita de mil grau. Ontem eu tava ali de CB no pião, com truta firmezão, cê tem que conhecer. Se você liga ele, vai saber de repente. Ele fazia até um rap no passado recente. Uhum. Vai vendo a fita, cê não acredita quanto tem que ser région. Uh, presta atenção, vai vendo. Parei pra fumar um de remédio. Com os moleques lá, pata, fica nos prédios. O que chegou depois pediu pra dar uns dois logo. Patrício, novão e os carai, fumaça vai fumaça bem enxapou o coco. Se abriu que nem uma flor, ficou louco. Tava eu mais dois tru de uma mina. Num tempo, prata show, filmado, vindo guina. O bico se atacou, ó, falou papado C. Tipo o quê? Esse brau aí é cheio de querer ser. Oh. Deixa ele moscar, me encantar na quebrada. Vamos ver se é isso tudo quando vê as quadradas. Periferia nada, só pensa nele mesmo. Montado no dinheiro e cês aí no veneno cada um seu corre. Tudo pelas verdes, os matos, os morre. Eu mesmo, seu catar, boa numa hora dessa. Vou me destacar pro outro lado depressa. Vou comprar uma house de boy, depois alugo. Vão me chamar de senhor, não por fogo, Mas pra ele só a zona sul que é a pá. Diz que ele tira nós, massacrar é comprar. O que ele quiser, nós quer, vem que tem. Porque eu não pago pau pra ninguém. Eu só registrei, né? Não era de lá. Os mano tudo só viu, ninguém falou um A. Quem tem boca fala o que quer pra ter nome Pra ganhar atenção das mulheres e outros homens Amo minha raça, luto pela cor O que quer que eu faça é por nós, por amor Não entende o que eu sou, não entende o que eu faço Não entende a dor e as lágrimas do palhaço Mundo Composição puro três Transforma o irmão meu num verme infeliz E a minha mãe diz Paulo acorda, pensa no futuro, que isso é ilusão. Os papo preto não tá nem aí com isso não. Ao tanto que eu sofri, o que eu sou, o que eu fui. A inveja mata um, tem muita gente ruim. Ô oh, mãe, não fala assim que eu nem durmo Meu amor pela senhora já não cabe santurbo Dinheiro é bom, quero sim, se essa é a pergunta Mas dona Ana fez de mim um homem, não uma puta Rei hey, você, seja lá quem for Pra semente eu não vim, então sem terror Inimigo invisível, Judas encolou Perseguido eu já nasci, demorou Apenas por 30 moedas o irmão corrompeu Atire a primeira pedra, quem tem rastro meu Cadê meu sorriso? Onde tá? É quem roubou a humanidade é má e até Jesus chorou. Lágrimas, lágrimas, Jesus chorou. vermelho e azul, hotel pisca só no escuro do céu. Chuva cai lá fora e aumenta o ritmo. Sozinho eu sou agora o meu inimigo íntimo. Lembranças mais bem, pensamentos bons vai. Me ajude, sozinho penso merda pra carai. Gente que acredito, gosto e admiro. Brigava por justiça e paz, levou tiro. com X, Gandhi, Lennon, Marvin Gaye. Che Guevara, Tupac, Bob Marley. E o evangélico Martin Luther King. Lembrei de um truta meu falar assim Não joga pérola aos poucos, irmão, joga lavagem Eles preferem assim, cê tende usar pioiagem Visto que morreu por milhões, mas só andou com apenas 12 Um fraquejou, periferia Corpos vazios e sem ética Lota os pagode rumo à cadeira elétrica Eu sei, você sabe o que é frustração São máquina de fazer vilão Eu penso mil fita, vou enlouquecer e o piolho diz assim quando me vê Famoso pra carai, durão e truta Faz seu mundo não, João, a vida é curta Só modelo por aí dando boi Põe elas pra chupar e manda andar depois Rasgar as madrugadas só de mil e cem Se sou eu, truta, tem pra ninguém Zé Povinha, o cão tem esses defeitos. Que cê tem ou não, cresce os ódio de qualquer jeito. Cruzar, cê rebenta, de repente mente vai de ponto 40. Só querer tá no pente. Se só de pensar em matar, já matou. Prefiro ouvir o pastor. Filho meu, não inveje o homem violento e nem siga nenhum dos seus caminhos. Lágrimas, molha a medalha de um vencedor. Chora agora que depois, ai, Jesus chorou. logjams